بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسلته إلى من الله السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci da larabawan da ya dace da hudu ga watan hudu rabi'u tsani a wannan bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne na biyar biyar kenan ko biyar ga watan bakar Julai a wannan shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin Mu'amdatul Ahkam kuma wannan shi ne darasi na goma sha biyu za mu tafi kan babun imamu wannan shi ne darasi na sha uku za mu tafi kan babun imamu babin da yake magana dangane da al-imama wato liman menene ladubba na liman menene ladubba na mabiyin liman wani hukunci ke tattare da kowane tsaya tsakanin liman da mamutunsa abinda za mu karanta na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda za su ja hankalin mu a kai kenan الحديث الثاني والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس همار أو يجعل الله سورته سورة حمار ونجل حديث لتبعين لجوكي جيرنا بكمن النكاتي نفرقوا كمتكمن النكاتي أنك أكو حديث لك أبو هريرة الله شكاري تابعين Ki lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce amma yakta alladhi yarfa ra'sahu qabla al-imam shin wanda ke dago kansa kafin limin ya dago baya jin tsoron an yi kawar Allah ra'sahu ra'sahu mar ubangiji ya juyar da kansa ya zama kan jaki aw yaj'al Allah suratahu suratahu mar ko Allah ya canja surarsa yanayin jikinsa ya zanto yanayin jiki irin na jaki wato wannan hadisi a cikin sa akwai firgici kwarai da gaske akwai razanar zuwa cewa mutumin da ke tsago kai kafin neman ya tsago wani Allah daga sujada ko daga rukuɗi? Lallai ana ji masu tsoron ubangiji ta ala ya juyar da kansa cewa ya zama kan jaki ko ya jinsu ta surarsa ya zama sura irin ta jaki sifar jaki Allah tsare to malamai na da maganganu guda biyu kan wannan waɗansu suka ce abinda wannan hadisi ke nuna wa narko ne wa'idi ne suwa ne suwa ne cewa fa idan ubangiji ta'ala ya ga dama munin aikin da mutum yake na dago kai kafin limin ya dago munin sa ya kai ubangiji ya mayar da kan mutum ya zama na jaki ko siffar jikinsa ta zanto siffar jaki amma bai yi hakan ba dan fadin ramar da bai wa dan adam dama ne su ba amma munin abin ya kai da ubangiji ya zo sai ya hakan kun gane ku magana ta farko ce da magana ta biyu waɗanda suke fassara hadisin da cewa abinda wannan ke nufi ba wai duk ta halittar mutum ba ta fuskar canza masa kai irin na jaki ko sura irin ta jaki hadisin ba wai abinda hadisi ke nufi wato jahilci saboda a cikin tattare da sufofin jaki akwai sufa ta balada wato a nauyin fahimtar abu rashin fahimta da wuri jahilci dolanci wauta ma'ana kamar ubangiji ta'ala yana izina ne da wannan hadisi man da na faɗa cewa mutanen da suke dago kai kafin da ya dago aikin nan da suke aiki ne na wauta aiki ne na dabbanci aiki ne na rashin kyautatawa ina ba ta fahimta to ko ta wanda ya ka ɗauki hadisin dai wato dai bayan wato hadisin na nuna modin aiwatar da haka cikin sallah ana son yana daga cikin ladubba na mamu idan an ce ladabi ba lalle bane abin ya zanto musabi kila sai nan yana cikin abin da aka tsaka dole ne mamu yayi kare dago kansa sai in liman ya dago kare sai kansa sai in liman kuma ya kai ya aiwatar da wani rukuni daga cikin rukunan sallah ba tare da liman ya riga shi ba ina fatan kun bayyana amma da aka yi hadisin amana ta farko shi ne yake dan da shi a zahirin su kenan ba tare da an ba shi ma'ana ta najazi ba حديث نجبا حديثنا وجعلت سبعين لبيتنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا وانا حديثي عن كربو أبو وليل على الأشكال الثاجري إذا من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إنما جعل الإمام سنبه كثير amma yadda limami ya zama liman ne biyu usamma bihi dan mutane su koyi da shi wato kenan ba dan mutane su riga shi da shi ya koyi da su a sai dan ya riga su yi su shi koyi sannan kuma ba dan mutane su rika rige tsakanin su da shi ba suna yi tare a a dole dai su yi koyi da shi sai in ya yi sannan za su ne inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi sannan dai kadai an mayar da liman a matsayin jagora cikin sallah don mutane su koyi Ta kaji kenan ba daidai bane ba ka aikata wani aiki cikin sallah tare da liman kana yi yana yi lokaci guda ba daidai bane kuma ka riga shi dole sai za a yi aiki na sai dai ya fara yi sannan kai sai manzo Allah ya fassara abin da yake nufi fa la tastalifu alayhi ba ka karku saba ma liman فإذا كبر فكبر بل من يكبر خصوص كبر وإذا رجع فاركعوا بل من يركع خصوص ركوع وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد بل من سمع الله لمن حمد وكوكم كتي ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا بل من يسجد وكما كيكو سجد ce rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu idan liman yi sujuda to kuma sai ku sujada وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون إذا لمن يصلى أذوني ثم جبائي سوف يصلى أذوني كنا فتمنا بالجولة للحديث wato kaga wannan shi ke nuna cewa liman shi ne shugaba cikin sallar kina wanda ba liman ba duk matsayinsa sunansa mamu babu yadda za a yi tarayya da liman sai zai zanto bayan liman wajen aiwatar da waɗannan ayyuka da manzon Allah ya ambata فلا تختلفوا عليه كذا تساقى لمن abin nufi kar ku saba masa ta hanyar rashin mutaba'a ko ake ce masa mutaba'a shine biyayya kar ku saba masa ta hanyar rijaji kar ku saba masa ta hanyar yi tare da shi sai manzo Allah ya fassara abin da ke dace kai za kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd wa rabbana lakal hamdu ila akhir al-hadith ma'ana idan ya kabbara sai ku kabbara kaga idan kabbara fa kabbi ko da yake jira fa'u ta'fi ma'ana za ku yi bayan shi yayi kuma idan ya yi tun ba sai kuma kun bar wani lokaci ne so ga yana yi soke fa'u ta'fi domin a ta'fi din kenan yana yi ko tabbatar yayi ko kuma ku ku ne soke yana yin sujada kun tabbatar yayi sujada ko kuma sai ku sujada kar ku ta sai kuna kauli karatu wa ka kawo ku sai ka ƙara ka domin kuma yana kan cikin ku da turu yana ta tasbihi ko kuma kana kai kana tsara ka karatu a ga o ta ci da fa idan ta da yayi a cikin shi ina da ran gunda yadda to amma karkashin kudin sa cewa idan ko da kitabun nan talata sai ko alai kar ku faɗa Wannan su daga cikin malamai sun da hujja da wannan gaba cikin hadisin duka cewa baya halatta mai tsarin ya fito shi ne na fila saboda ne niyya su ta ta bambam idan har mai farilla ya ji mai na fila ta ga niyyar liman din ta ta bambam da niyyar wa mamu to kaga ya saba wa mamu kenan annabi kuma ce fala talifu alayhi sai suka kafa hujja da wannan kafa cikin hadisin duka cewa ba za a mai farilla wato da zai bi mai nazila yi masa limanci ba ina ba ta wanda ya ko amma an sallama muku malamai da su sallama muku ba suka ce kalmar salata a alaihi nan, tana magana kada ku saba masa cikin ayyuka na zahiri ba kada ku saba masa cikin baɗiri ba ita niyya aiki ne na ne ba na zahiri ba ko ba haka ba amma ayyukan da suka jikunci kabbara da ruku'i da sujada da dagowa daga sujada duk ayyuka ne ne na zahiri to a nan gurin a na zahiri to a nan gurin ayyukan zahiri ne ake da ikon da za a saba wa liman ba amma aikin batini ba ta da tabbas yanzu misali idan suka ce to ai idan kai ko sallar farilla shi yana nazila ta saba masa to kadara duka farilla kuke ko da shi idan aka ce karka saba masa yanzu kana da tabbacin cewa ya riga ka yi niyya sannan ko kai kuna fahimta da kyau an zo za a yi sallar magrib sanin ku da liman da liman da mamun zuwa zai ne da yi na malamalu jiya da yi nuna da da rikin mana shi na kuma dole ne a yi wa liman buka ba'a da yi nuna mazu ila imamu liyo kan mabi idan muka ɗauki wannan liyo kan mabi hatta sun bawafin an gane ko cikin ayyuka na ne. yanzu muna da tabbas sun mu da liman ya riga wani niyya ba ka da wannan tabbacin cewa shi liman ya riga da shi ne kai ya riga ina ba don gumbai da dan niyya wani abu ne a koyi ba ka da sanin neman ya kalla kafin ka kulla ina ba don gumbai da ina wani wanda ke bin wata mazaba daga cikin mazabon fito zai iya cewa to ai akwai malamai cikin malamai fito da suke cewa ita kanta niyyar sharadin ta shine a yi muqaranan tafi ta bi ikhlas wa shurutun niyyat wa shartu wa shartu niyyat muqaranatuha bi ta al-ihram tunda ko ana yin muqaranan ta bi takbir al-ihram to ai na tabbas din cewa liman ya riga da ta al-ihram sannan ni ne to lalle ya riga ne da yau kenan sai mu ko wannan zance na cewa sharadin niyya a yi muqaranan ta bi ta al-ihram dole ne a haka wannan ba zance ne mai karfi ba zance ne wanda yake marjuhi Kina za ta an fahimta dan ba wanda yake da sani wanda yake riga zai ruga wani kullum ne ko wani zai ruga ne ko da suna ta hukiya domin yi wa aiki na zuci ba har ke ke yin ba daga lokacin da ka taso daga kofar gidanka ka tafi masallaci duk wanda ya tambaye ka hanya ina za ka za ka tafi masallaci kai ne sallah wace irin sallah ko magariba kai ko da ko da liman a shi duka zama ya sun Allah yanzu idan ka zo mai rage kai kabbaran haraba ina ba ta an bayyana ka riga ka gama niyya Ta iya wa kuma ka zo nan gurin sauraron karatu ko ta harkar da ta kawo ka bayan la'asar ba da niyyar sallah ka ba ba ga lokacin har lokacin da ka zo nan ba ka niyyar sallah ba har ana za a tayar da za a yi kiran sallah duk kila ba da niyyar sallah take ba kana dai kullun zaka tafi kana shirin zaka tafi kafin ka buga mashin din ko ka tsaya kana jiran mota kafin ka tafi sai ka ji kawai ana ikama daga lokacin sai ka ga ah, to a doje in mutum gida ba mun sallah ba sai ka biyo daga lokacin da ka biyo ka garzo ka tawo masallaci a lokacin ina zaka kaga lokacin kai ne ka kullo niyyar ki dan da zaka da niyyar kai sallah anan zaka tafi ne ina ba dan kuna fahimta abin da nake so in ce in togare shi ne yiwuwar kulla niyya a zuciya ba ni da tabbacin na riga liman ko liman ya riga ni da haka idan muka ɗauki hadisin da ta sani ko alaihi cikin dukkanin al'amura to babu wanda zai iya yarda da tabbacin cewa bai saba wa liman din nan ba ga shi ko annabi ya ce fara ta sani ko alaihi ina ba don kun fahimci wannan wannan na farko kenan na biyu kuma ga hadisi cikin bukari ma'azu bin kabal ya kasance na mutane sallar farilla a yana sallar isha'i tare da annabi a masallacin annabi kuma kuma an goce je sallar nan sallar wannan isha'i yana musulmanci kaga ta jin da yake na filai dan ya riga ya kafar da tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake na ko kuma kuna ne kuna farilla kuma duk da haka su ji shi akan haka na biyu ga hadisin cikin Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai daga cikin sufofi na salatul khawf ya yi sallah raka'a biyu tare da mamu aka sallama suka tafi sannan rabin suka zo kuma ya sake musu limancin wannan sallar lokacin da annabi ke sake wannan tawa shi ne ke nazila yake ko kuma suke yi farin da gashi kuma annabi ya aikata haka da kansa kan da sahabi ya aikata haka da kansa kuma da sanin annabi annabi ya abin da sahabin nan ya kuskure da shi da haka da yake ya halatta mai farin da ya zuwa nazila kuma ya halatta mai nazila ya zuwa farin da kuma abin mamaki ne malaman da suke da fatawar cewa mai farilla ba zai nuna nazila ba sun yadda kuma mai nazila yana izin ne mai farilla duk da haka a lokacin nan idan ne babin ka farilla yake ko kana nazila ba ka saba masa ba duk da haka ba za ta fita zuwa alaihi sai a ce kuma ya yi kenan wurin kenan ina abin da alfadi abu bakar ibn al-arabi al-maliki ya faɗa wanda yake ɗaya daga cikin malaman mazhabar malikiya ne yace amma idan muka dauke ne yake to za mu sa Allah domin har mai nasalan ma kenan ba zai mu farin ba dan shi ma duk zai shiga cikin wadannan ina fatan kun fahimta ba haka dai da annabi yake fala tastalihu alaihi ana magana cikin ne ayyuka wadanda suke na wajibi amma ayyukan waɗanda suke a koyi ba ta da tabbacin ka saba liman ko ka riga shi ko ya riga ka yi ko kaza ko kaza ko kaza amma duk aiki na zahiri kabbara rukuki sujada dagowa daga ruku'i dagowa daga sujada a abin nan misali yin sallama duk waɗannan ayyuka ne ne na zahiri to lalle salatu sallu alaihi kar ka saba liman dole sai in yayi sannan ina ba don kuna da shi dan yanzu ko da sai muka dauka kaga sai ya duka da zanto bi inganci wajibi ke cikin sallah da za ka ce kana bin ma kana bin liman idan muka ce duk har ayyukan koyi ke kenan kai da ma kana da tabbas yi yanzu liman ya riga ka yin tafiya sannan kai daga baya ba su da tabbas kila ka ba ku fara kila eh, ka riga ku ma fara shi ya fara daga bayan ka ne ka riga ku karewa shi ya kare daga bayan ka ne ya riga fara farawa kafin saurin da ke har ka kare kin ya kila ya yi tahiya da yi salatin annabi kai kai tahiya kai salatin annabi kila ya yi tahiya ya yi salati da gori tun da ruwayan salatin tana da bambanci wani dan kallon fadlan ko godan yawa kai kai da gajeren nazari tabbatacce daga annabi amma ka riga ki kammala ko ba haka ba to amma anan gurin zamu ce salatu sallallahu alaihi ya sallam ka a shi kenan za ki iya ɗaukar wannan a matsayin babban hujja cewa ba ta tsali kuwa ne ba zai zama mai ba hujja na cewa wai farilla da zai ne na ba ina fatan kun fahimta وانا بديك بديك ما تمطارف عند السنة ديكم لما قال لك وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد او وعي ربنا ولك الحمد كل سيرير وعي شيء بسكية إن كافة قولنا إزاي ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد ونوك سنسان بسكارين اللهم سكين دكا لكو جمدين اللهم ربنا ولك الحمد و ربنا لك الحمد وكو كانت الزاتي كده آه هو كده sai idan ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana wa lakal hamdu ka kuma yi ce Allahumma ka ce rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu ya zama na hudu kuka da ke cikin kuma ya zama kowane hadisi ya tabbata da ko annabi ya wasa wa al'umma idan ke wanci yayi in ke wannan yayi alheri dai shi ne kuma mai suna, annabi gaba da wata rana kai wannan wata rana kai wancan wata rana kai wancan ko da azar ke wannan da lasar ke wannan da isha kai wannan da magriba kai wannan ya dole cewa idan aiki guda ɗaya ya zo da sufofi daban-daban inda mutum zai yi ya yayi amma idan mutum ya rinka nau'antawa saboda koyi da manzon Allah shi idan kuma an samu cewa a rayuwar annabi ba wanda ya gurin jawo zuwa ya fi yin kaza sama da kaza amma ya yi kaza bai gudu alal jawab to sai kan zinko da annabi ya fi kai ma wata rana kuma kai kaza din da bilalati alal jawab kuma domin ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata kun bai dace karo nabi idan kana sami Allahu liman hamida فقولوا ربنا ولك الحمد waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan kafar bisa cewa ake shi ne mali ba zai ce sami Allah, ba zai ce wato ainihin a shi ma mu kai ba zai ce sami Allahu liman hamida ba wato kamar an raba aikin ne shi ne man zai ce sami Allahu liman hamida ma mu kuma ce ne rabbana laka alhamdu ko wa laka alhamdu wato kenan kamar shi ma mu ba zai faɗi sami Allahu liman hamida ba sai dai ce rabbana wa laka alhamdu Ni kuma nan ba zai ce rabbana laka alhamdu sai dai ce sami Allahu liman hamida a gaskiyar al'amari shi ne da da ma mu kowa zai faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa laka alhamdu wannan hadisi abin da yake nuna wa mujarradin abin da yake nuna wa sabin rabbana wa lakal hamdu da za mu faɗe shi ba har sai mun tabbatar liman ya ce sami Allahu liman hamida ina ba da fahimta wato kar mu faɗe shi kafin faɗarsa lalle ne amma baya tsore mu ce sami Allahu liman hamida ina ba da kun fahimta dan malamin da suka ce da ba mu da liman kowa zai ce sami Allahu liman hamida suka ce na farko dai annabi kunna sallah yana kudin sana الله min amida kuma يقول cewa ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد كما الذي كان فياتي صلوا كما رايتموني وصلي كما كنتم ديتوا صلوا كما رايتموني وصلي كما اذا كنتم لا تصلوا الى ذاك كما ذاك فتكون الله ربنا لي كما ذاك فتكون ربنا ولك الحمد واذا سجد فصلوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون gaba da ƙarshe cewa idan ya sallah a zaune kuma ku sallah a zaune gaba daya ma'ana kar wanda ya saba kenan kuma za ku sallah gaba daya wannan gaba ne take nuna wa da wannan gaba take nuna wa ne, ko da liman zai samu kansa cikin wani hali na rashin lafiya sai ya kasance ya yi sallah a zaune matuƙar kun yi shi ne liman kuma za ku yi salla ku yi salla ne a zaune ko da ku kuna da yi ne aiwa ina ba don kun bayyana ko da kuma da yikon sai za ku san ne ya ga wanda ma daga cikin malamai sun ba da fatawa da wannan zahirin abin da wannan hadisi ke nawa cewa da yana daga cikin imam da liman idan yana sallah da na babu shi sallah ga ne kuma ya fara sallah shi tare da su wani ku biri ya fito zo maka? biri ya dauke shi kamar zai fara shi ko mai ya ci gaba da sallah a zaune kuma lokacin sai ke yi sai ku koma ku sallah a zaune gaba daya الحديث الرابع والسبعون عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فارجعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله بمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وانا حديثي عن كربوس لجائزة الله شكار الله بريسا عائشة تكتب صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته فدع الله يا صلى أجدا فوترانا wa huwa shakin alhalin yana fama da rashin lafiya shakin ma'ana yake ni jasadi yake min al-marad yana fama da rashin lafiya fa salla jalisa ya ka ji sallah a zaune wa salla wara'ahu qawmun qiyama wadan mutane sun zo wajen annabi da za su bi shi sai suka bi shi sallah a cikin a zaune fa ashara ilayhim sai annabi ya musu isara da hannu an su zauna yi isara kamar dogansa, ya fahimta a yi suke sai ya haka yi isara ku zauna ina ba don kun fahimta to a nan wurin kila wani ya yi suwa to ya annabi ya zauna ya tsaye suke bayan shi yana cikin sallah wowa ya yi kuku ne ya faru idan annabi ya wowa ya kuma ya da wowa cikin sallah akan kuka mu ba abin da ba za ta abin da bai ko wannan na mawar lokacin da kuma kuma ta harabin su kalle wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da cewa abin da Allah yake kance shi ya wani lokaci yakan dani ta baya kamar da ke da kaga Allah na nuna maka abin da ke gudana a bayan ka kamar yadda eh, yake cewa mutane su hada sahu domin yana ganin ke shedan yana biya tsakanin su har zai kada musu sallah yana yawo ka annahu ba ma ko abin nan wato Ke shedan yana biya tsakanin sahun da bai cika ba kamar sun ciya sabuwar haihuwa to kaga amma ba wai wai ba menene ya faru Allah na nuna masa abin da ke gudana a baya kamar da gari ta ba wai wadansu idanun da ne a baya ba Allah na da iko ya nuna wa annabi mai ke faruwa a baya da haka da manzo Allah ya ce cewa suna Allah ta yi suna bin su kuma rani yana gani ba shara ido su musu ishara a ni jin su cewa ne ku zauna ya musu ishara cewa ku zauna falamman sarrafa yayin da annabi kammala sallah kala sai shi inna ma ju'ila al-imamu li yusamma bihi sanadin kadai an sanya muku limani ne don aiko yi fa idza raka'a farkau idan liman ya ruku'i ko kuma sai ku ruku'i wa idza rafa'a farkau idan ya dago daga ruku'i ko sai ku dago wa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd idan mutai sami Allahu liman hamida ko kuma ku ce rabbana wa lakal hamd wa idza salla jalisan ko sallu jurusan ajma'in idan yi sallah gobe ko kuma sai su sallah gobe gaba daya ina jin wannan hadisi ya fara fito da ni da abin fili sosai da sosai wannan hadisi ya fara fito da abin fili to lalle idan liman na sallah gobe ma zan yi ne za a bi gaba duk da cewa ko malamai da suke ganin kamar su wannan hadisi ai ta fi sun yi da awar cewa ko hadisin da ya ta fi hadisin da annabi ke cewa kar wanda ya wa mutane limanci a zaune bayana ma'ana kar a ce za a bi mutum yana sallah a zaune sauran suna zaune su bi a tashi yi a yi sallah din ko da ko a zaune ke ko amma ko na hadisi ne da yake da yankan da yankan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ko da wani ya kawo mutu shida da ne da tabbaci an gane duk الحديث الخامس والسبعون حديث نسب عند البير عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني براء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد لم يحن أحد منا ظهر حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا ثم نكوا سجودا بعده وانا به أن كربوه لك عبد الله بن يزيد الخطي رضي الله عنه قال في حدثني البراء بن عازب براء بن عازب يا بان وهو غير كذوب العالم باقي الله بسم أبن لي فقا من عزيز قال في كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah kira da mutum Allah sai kuma gari ya kasance idan qala sami Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida lam yahli ahadun minna zahra ba ɗaya daga cikin mu da yake nan kafar da gaban bayansa hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sajida har sai annabi kira da mutum Allah tabbata da ya fadi yana mai sujuda thumma naqa'u sujuda ba'da sannan mu ma fadi muna masu sujuda ba'da mu bayan sujudarsa an gane ku wani hadisi da Yazid ibn al-Wadu Abdullah al-Khatmi al-Ansari yake barawo ya bani hadisi huwa gairu kazo malamai sun yi sabani kan wannan kalma ta cewa wa huwa gairu kazo shin al ne ya faɗe ta dangane da wannan sahabi albara ibn azib ko kuma a'a sai daga cikin marwaita hadisin ne shine abu ishaq ya faɗi wannan kalma dangane da abdullahi ibn yazid al-fatih idan mun ce abu ishaq ne ya faɗa dangane da abdullahi ibn yazid al-fatih ma'ana yace wa huwa ghayru kadhub fadarsa cewa wa huwa ghayru kadhub kuma yana adaltar da cewa mutum ne adali tunda zai ba sahabi bane ba wato bisa ga takarar waɗansu malamai a tunda ba sahabi bane ba wato kenan wannan magana ta shi sai zan to kamar yana ba shi tabbas yana ba da tabbas ne ga mutane cewa adali ne ana karɓar ne ruwaya ta dan ba na tarihi bane ba to amma idan muka ce shi Abdullahi ibn Yazid ne ya faɗi wannan kalma dangane da wa al-Bara ibn Azib Bara ibn Azib sahabi ne sahabi ko ya san adalcin sahabbai ya tabbata cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zanto saboda ne ya faɗi wannan kalma sai ya faɗi wannan kalma ne don ta zanto tabbiya ko kuma ya faɗi wannan kalma ne don labari dangane da halinsa cewa halinsa haka yake ba makarici ba ne to kaga nan ba mu cewa ya faɗi da tabbiya dan sahabi ba ya da tabbiya da gobe wani tabi ubangiji da Allah ya riga ya wa sahabi tabbiya cewa mutane kirki ne gaba ɗaya radiyallahu anhu ya ce ya ce manzo Allah ya kasance idan ya ce sami Allahu liman hamida wato lam yahli adam minna zahara dan ba ya man kasar da gaban bayanka hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sajida wato lokacin da annabi ya dago yake sami Allahu liman hamida fa sai ma suka dago su ma suka yi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd to sukan tsaya a kai ne har sai annabi ya tafi su zuba ya sun tabbatar goshin ta ya je kasa sannan kuma sun su ne su zuba bayan ka ba wai da da yace Allahu akbar ya duka zai tafi kuma su duka kafin ya kai goshin su kuma da goshin ya ji da shi ba ba haka suke ba har sai sun tabbatar annabi ya kai goshin sa kasa sannan kuma sun ne su ji ga baya duk wani ana koyawa yadda mamu zai musaba a dalilin wato yadda ba mu zai rinka bibiyar ayyuka na liman an gane ku حديث نقل على حديث السادس والسبعون عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من نافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه wani hadisi an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kare Ta a gare shi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza amana al-imam fa amri idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin fa innahu man la faqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika domin dukkan wanda fadar amin dinsa ta dace da fadar amin din mala'iku غفر له ما تقدم من ذنبه وأغفر كامتا أبنه جبات نزل كانتا إنهم إذا أمن الإمام فأمنوا إن من يأتي آمن وما بسي آمن وانا حديث نفسي ويكالله bisa ga cewa a ce liman na fadar amin kuma mamuna suna ne suna fadar amin kuma yana daga cikin falalar da mamu za su samu idan sun faɗa amin amin su su ta da amin din malaiku to za a ga samu da abin da ya gaba ta da na zunubin sabanin waɗansu malamai da shi kuma cewa shi liman ba zai ce amin ba a da waje wala dalil shi ya zama na shi mamuni za su yi amin ce ku da zai faɗa ba a nan ga shi ne ya ce idan amana imamu in liman ya ce amin ta amin to kuma ku yi ku ce amin wannan wani nuna shi liman zai faɗa hannu to amma suka yi kawo ne wannan hadisi cewa ai abin da ake nufi da ammana idza ammana ai idza qara'a mawdi'an yuqalu ba'dahu amin idan ya faɗo wani wuri wanda daga shi za a ce amin to ko kuma sai ku ce amin kamar yadda za a ce anjaba liman da kala nabi ashama liman da kala shihaba a larabci akan ce anjaba idan mutum ya shiga nabi ashama idan ya shiga shihaba ammana idan ya zo wurin da ake fadar amin ko da shi ke fada ba to ku kuma ko ku ce amin to amma ga babu tawo da shi ko ba haka ba wannan tawo da ya tabbata da ke zahirin lafazin manzon Allah ya ce cewa mun zai ce amin haka ba mu ma ba su ce amin domin idan muka dauke shi kan cewa idan ammana ai idan ya zo wurin da ake yin amin su ce amin ma'ana shi ba zai faɗa ba ka zama da shi da fari ne bisa ga majazin asali kuma shi ne a ɗauki lafazi bisa ga hakika ba a ɗaukan sa a majazi sai kun wani dalili karfa ya zo ya ci da rashin ɗaukan sa a hakikarsa hatta inda da kayan da majazi ina da ku fahimta da aka ce gudura lahu ma ta kaddama min zambi za a ta masa abin da ya gabata na zunubansa Ko wani zunubai kenan manya ko yan ƙanana, ko manya da ƙanana, ko kuma ƙanana kadai ko manya kadai farko dai ya kamata mu san cewa zunubai a nan guri shi ne zunuban da suke tsakanin su da ubangiji amma da mutum ya ce ba su mutane in ya faɗa mun amintar su ke ce mala'iku shi ke ne ya gudunar kenan ko mutumin da ya fashi dukiyar jama'a ko mutumin da ya fashi da mutane ta fara dukiya sai ya zo da nan ya ce amin shi ma ya ce amin kuma ya ce za a amin sun su fita ce da kafar mala'iku shi kenan gudunar mahimmanci da gaddama laifin da ubangiji ke cewa ko sai laifin da ya shafi tsakanin ka da kai da ubangiji zaɓa masa kai tsakanin ka da bayi har sai ka nemi su yafe maka da kansu ko sun ce sun yafe maka to shi ke nan laifi tsakanin ka da ubangiji kuma akwai manyan laifuka kuma akwai ƙanana to wanne ake da yafewa gudunar da mu ma ta kaddama min zambi duka da kaba'ir da sada'ir ko kuma sada'ir kaɗai ni dai ban ga hujja da kwala ba yanzu da zan iya ce muku kaza'ir kariya yake da zuban da kaza'ir ina ba ta fahimta ban ga wani dalili da kwara ga da abin tun da ce yin zambi zambi din nan kisu mun jinsu ne da ji an yi ibada din su zuwa ga ma'arifa wanda wannan shi da shi daga cikin shebul rubu ina ba ta fahimta zambi da izinin jinsu bane ba zambi an yi ibada din su zuwa ga ha'ud dalil ha'ud dalil ko min al-ma'arif nau'in daga cikin anwa'ul ma'arifa to izinin jinsu da an yi ibada din su zuwa ga ne zuwa ga ma'arifa to wannan yana nuna wato gaba ɗaya na ubudi ne kamar da Allah ke yin tawdu na sallahi ba dan ni'ima cikin jins ne ko ba haka ba haka da babu zuwa ga lafzul jalala wanda a al-ma'arif fi dunya kullaha to da kuma yana nuna ne ba wani nuna dai ba ba su tsari ya ce ba ka nan ne ba su san da ya zo ne urbansa a gaskiya ya zo ya gudanar da wani dalili da ya nuna mun cewa sagair kada ya kirji banda kabair ko kabair banda sagair ko dukkan wani zunubi na sa ana sare yin da ciki sai dai abin da zai shi ne zunubin da yake tsakanin su da ubangiji amma zunubin da yake tsakanin su da mutane ko ko da ne tsara da ke wanda sai mutum ya ya biya ko mutum ya biya ko ya ne ba a yake masa in ma har ya mutu da zuwa da ne ba a yake masa ko ko hadisi ne bukari kowa da zai cewa al min ummati shine kaza wa kaza wa kaza zai gudanar da shi kiyama da sallah da zakka da menene amma kuma karshe ta ma haza wa aka da mala haza wa kafa da ma haza sai ta haza min sanati wa haza min ji har a cikin su kare sai ga da daukan kuma sai a dana daura masa ka bi ki la iya ga da shi amma kuma da ji da ji ke labari ba wato sai wannan ke nuna mana a ce su nan laifuka da ke tsakanin mu da bayan Allah ta yi sun zuciyar mutane ko zubar da abin da sun su laifin su ba kankani ba ne laifin su ba kankani ba ne aiki ne ba karami ba su sai da su Allah su ke yi حديث نجوى الحديث الثالث والسبعون أو شنو مكان تقول حديث نجب على حديث السابع والسبعون الحديث السابع والسبعون حديث نسب إلا بقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسكين وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum lin-nas idan kayan ku yi sallah wa mutane a matsayin liman kalli yusaffif ku ya sauka ta sallan nan kace ya tsoro da yawa fa inna ba. ad-da'ifa kuma cikin su akwai da inji wato da jini ne ke hanko mai rauni saboda tsufa ko na makaranta ko rashin lafiya a saboda tsufa ko na makaranta haka wata tuma akwai mara lafiya wa zal haja akwai ma abucin bukata kuma wa idza salla ahadukum li nafsihi idan ɗayan ku kuma zai salla shi kaɗai wa kansa sallu tawil ma sha'a wa yasawi ba irin yadda kuke da dama wato wannan ladabi ne da ya shafi liman to wa idan zai wa mutane salla to lallai ne ya kasance ya sauƙaƙa kar ya tsawaita da yawa amma in zai yi dan kanka wannan sai so sai da gada hadisi na gaba da alaka da wannan bari mu karanta shi kuma الحديث الثامن والسبعون da سبعين فقط عن أبي مسعود ansari عن أبي مسعود al رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لا أتأخر أن صلاة الصبح من أجل كلام مما يدين بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجب فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة إيه؟ قلنا الكبير يجي Wannan nan gurin bai kawo abdai ne ba nawa ina karanta nuskar da ke hannuna ne a'a dole sai na karanta naku ina faɗa muku ku na ku haka ne inda wa haka ne yadda na karanta sai duk da mun kuce da kai bari in sake karanta ku in na ku da to ku jara mu in ya ga wannan na ku ku da dole ya ayyuhan nasu inna minkum munafiqun فأيكم أما لا تزال يوجد فإن من ورائه الكبيرة والكبيرة وذا الحاجة مش حاجة في كده وأن تقول نسخة تزال المنظمين بقى يا أيها الناس إن منكم منزلين يكي يكون متعني في ku ba a koma su kore jama'a wani hadisi an karbo daga Abu Mas'ud al-Ansari Allah ya kare shi Kare shi kare shi da rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wurin manzon Allah kila da mutum Allah ya tabbata gare shi da yawa dan gidan sa baka da yake inni ba ata'akharu an salatu subh yace lalle ni ido da ma nikan zuwa sallar asubahi nikan yi jinkiri na sallar asubahi ta akhurin da kode nuna baya zuwa ko kuma ya nuna yana zuwa amma sai ya jira liman ya rufe yana karatu tun da ya san limamin yana tsawaitawa sai ya kan sai an daɗe sosai an ba lafa sannan ya gudu da an yi aure ku zai yi ɗaukar ma'ana biyu ma'ana biyu in yana ta akwaru an salati su wa ma an tun da arzuta biya ne yana nuna kamar baya zuwa ke in yana ta akwaru an salati su gudu nikan yi jinkiri ban je sallar asubahi da ina zaune min ajli fulani saboda wani wato limami shi kenan mun ma yusiru bina saboda yadda yake kawai ta mana sallah kala da mun ga shi ne ruwa hadisi yake kuma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan saka da annabi da da mun Allah sabbata da shi ba wadi ba fi mu'izati yayi cikin cikin wani wa'azi da yayi kasu tunda ake a min maghadi da wani idan sama da cikin da yi a wannan rana ban taɓa ganin annabi ya wuce shi yana wata da wa'azi ba kuma da kujin da yi a wannan rana fa kale shi ya ayyuha nas ya ku mutane inna minkum munadzirina lalle cikin ku akwai masu korar jama'a ba fa ayyukum amman nas duk cikin ku wanda ya limanci mutane fa yuzu ko ya take ta sallarsa fa inna min wara'ihim kabira domin mai yawa a cikin sauƙin da ke jinsa akwai datti da mai yawan shekaru suna alkabir wasabir da kuma yaro karami wa zan haja da kuma ma'abucin bukata kila wani na da bukata ko na da alkawari ko na da wata matsala ko ya garo wani da ke bi da ya je kula da shi ko da wani abu makasar haka cikin bukatu na lalura na rayuwa to saboda waɗannan sai mutum ya dinna ka ga nan wurin wannan hadisi ya nuna mana hukunci tare da bayanin illarsa zakar al na ma'a illati hukunci shine ne takaita sallah kada mutum ya dogon karatu Illa da ta sa aka ce kar aiki ne saboda cikin mamudan akwai ne wanda yake da jini ko da ido akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza wato sai wannan ya nuna wannan hukunci na take sallah yana tare da samuwar wannan illar illa a ce kana da tabbacin mamudanka dukkan su cikin su babu gobe duk su ba wani ne wata bukata to ya zo in ma awa za a ana sallar asiri ke ya shirya to za mu ce duk da haka ka kai sa ba go da gani ba dan ga illa ba babu san ba da jami'a ne nufin ta illa ina ba ta an bayyana wato idan mamu a shirye suke a tafi to sai a tafi amma ba haka suke da mamu ba to sai ka tafi ina fata an bai sai ka tafi kai kenan dan kirka ko da biyar da ku ko akwai ko ko akwai kaza ko akwai kaza ko wannan ne na farko kenan na biyu kuma akwai bayani da malamai ke cewa wannan bayani duk ana yin sa ne da sallah ta farilla amma qiyamul layli wanda da dama al-maqsud minha tul qiyam da haka ne ma ubangiji ya ce ta ajirinta da qiyam ai mutum ya gudu kowane rukuni daga cikin rukunan sallah kamar karatu ko rukuni ko sujada fa abbara bil qiyam anha ya ayyuha al-muzammil qum al-layla illa sallah ko ma sai ake cewa qiyam al-layl kamar duk abin da ake cikin sallan tsayuwa ne dan ana yin dogon tsayuwa to ita wannan babu wannan ka'idar a ciki in an zo da ma kusan ana tsoro ta ga da zaka ka iya baka zauna a gida ko ba haka ba ko ku je mun ko na ko ni yi muku sama sama sauran ko ka yi a gida sai ka zo ka je wanda ba zai tsaye ba amma ba za ka zo ba ka ce dole ne ba ni sai ya take ta bayan kuma kiyamun da lisani ina ba ta mun to haka shi ne malaman da bayani da malamai suke yi tun da kaga ai annabi ya magana a kai ta amma kuma tare da haka kuma shi idan ya zo kiyama da yana ne yana kawai ta domin Abdullahi da mutum yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam har sai ra ka dan yi mummunan aiki sai mu mun mummunan aiki da kuka yi ya sai ka dan yi kale shi kuka da cikin sallar saboda na gaji annabi ya rubuci ba kaga a nan shi sallallahu alaihi ya kawai ta annabi sannan kuma a cikin sallolin da yi na dare da mutane kafin daga baya ya fitowa a daren farko da nabi da na uku wato har waɗansu daga cikin su kamar su dogara da sanda saboda dogo cewa har ma mabiyan mabiyan annabi suke cewa wa kad kinna an yakuta al fala suke cewa wato har mun ji tsoron ma ma abincin abincin sahur ma yake ce wani mutane sahur ba wajen da dare kenan kada ni duniya ta yi dogo cewa tare da cewa shi da kansa kuma ce a ka kuma ya san akwai mamu akan kama kawai ta saboda kiyamun ne wasu da ba dole ba ce ba wanda ya ga dama ya zo wanda ya ga dama ya sari da sauransu ina fata an fahimta wannan domin yana nuna mana na da gudu nan lalle ya take ka kuma nan guri wata na da mukare mun bayani bayani shi ne take sa din nan da aka ce ayi a cikin sallah limin ya take ka wato ya abin daidai ruwa daidai take ba wai take sawa a urkun mutane ba takaitawa yadda shari'a za ta ba ta sunan takaitawa don kar mu zo saboda tsabagin takaitawa ko mu zo mu yi sallar haka kamar ba tare da kulawa da ita yadda ya dace ba ta kulle da mu muna da ba daidai ban lokaci da ta takaita shi kenan da ka da bai tabbara ko lawa ko gaidin kafara inna atana bil kawthar lalle wannan suna da muhimmanci kore da gaske amma kuma abin da zai faru a nan ne. ka ta kai ta duke ta da kila wadansu kuma sallah za ta iya yi ko ku ce mu cikin mu ko da haka ba har la kalle idan mutum ya bi yadda annabi ke yin sallolinsa da na dangi da mutane ko da ababai da dama misali yakan dauki sura mai aya 30 wani lokaci ya karanta ta duk wani na kirga ta mutum ta kaitawa wani lokaci tsakanin azab al'ada sai zama kamar ne al'ada ne ma lokacin da kake ma baka san lokacin da ka fara farkon sura kake kai so saboda an saba yau da gobe an saba ya ba al'ada kin sai ka zuba ba halawa na ibada din da yake to Allah mana gaban ka da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin wannan hadisi zamu ƙara samu muka bayan da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gajiya cikin wa'azi a cikin wa'azi lokacin da iya daukar zafi ya ciki ko ba haka ba sai mun ba kullum bane da kuma kuma ga wannan ya hada shi ya ce ya taba ganin annabi ya fi cikin wa'azi ne sanin irin wannan cikin ba ma'ana da ko hadisi da cikin nuna annabi ya yi cikin wani lokacin cikin wa'azi kamar wannan hadisin kamar hadisin da aka zo aka ce masa cewa a wata mace ta yi sata din da aka ce yar mun ya ta kyale ta manzo Allah dan ma ya yi ciki ko da mutane ya masa magana cewa ai wanci yar mun ya ya kamata a a tasbahu fi hadin hududillah ya rasulullah to dan ma annabi ya ciki kafin ya faɗa su nan da fara duk wajen su da kuma hadisi Ko abin da ke sa a yi su game da malamin ke cewa imma dai dan saboda an wa mutum wa'azi da shi akan abu yake aiki da shi wato wannan na iya jawo a yi ko kuma ga abu a sarari ya kamata a mutum mutum tuntun ya fahimci shi a addini amma sakaci da rikin zuwa makaranta bai sa ya fahimta ba duk wannan na iya sa mai wa'azi ya ɗauki ciki ko ba ta da yanzu misali ka ga ɗan shekara sittin yana tambayar ka za a alwala ko bayan cikin garin da gudu ya tashi ya girma in ba a kawai ya girma kira ko gudu ba an gari kowa ne a yana nesa da inda ilimi amma da cikin garin da sai za a alwala ba shekara sittin ko ya tambayi ka ta Allah aka maka Allah ya ake wankan janaba shekara ka sittin da jikoki ba ta sai da ake wankan janaba ba ya sun zama mai duburi ke ba. Ka ga wannan na iya sa mutum wani lokaci ne wa zai dauki ne. zafi ke nan amma abin da ya kamata su na mutum ya wuce zuwa ilimi amma sakacin su da ilimin zuwa makaranta da ta ya fahimta ba amma ga shi mutum ya ce ne amma bai aiki da shi ba duk ke kawo ciki wato wajen wa'azi sai ina za a ce mu takaita a nan gurin abinda muka faɗa ya gama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun taba harshe kuma Allah ya ji mana wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammadin قال علي وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله براءة إيه؟ براءة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ممكن تقول الأمر رأي بلا نوع مجاجر أبو نفر كوشين لي فقولي مثل ما يقول ذاك فتا جلدها لمن كفتا أبو نفر كوشين لي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبو نفر كوشين لي طالب الوسيلة سؤال الوسيلة تلقوا كل اللهم رب هذه الدعوة التامة أظن أنه بجلي أرجيت بالله ربا الإسلام أظن أنه بجلي الدعاء كم فيها كنت الدعاء الحمد لله ثم لك بصم لك أي كتاب أظن هذا أنا كم كنا صلى بكل عباد الله وأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم آيات وتم كل كفتن تعطوبها بجلي da ilimi na tafiya ne gaba ɗaya tare da aiki Allah mana gaman kasar na abu ne kake Thank you. an je ban gona hadisi kuma na ba abinda ka faɗa wanda da gani cikin sifatu salatin nabi nan cewa lokacin da za ka yunkura zuwa ruku da sujada za ka tafi da kabbara kana mai dukawa kana yin kabbara ka kai goshin ka ƙasa shi ne daidai amma cewa sai ka kama kai goshin ka sannan kai kabbara to a ce a ce kawo mana na hadisin ya kai amma mu je mu gaishe ba bulugul maram mhm. eh. Eh, lokacin da yake kabbaran da ba da tsayin bane dole ce haka da kabbara ya kabbir shi shi ne ya hawi rajidan lokacin da yake idu kuma wa zuwa da yake zuba shi ne zai kabbara eh, na'am jazakallahu khair yana tambaya dangane da ba amma da imamu fa amini sai bayan liman ya gama cewa amin ne sannan za ku ce amin abin da yake so ya riga ku shirkar alhamza din da ke cikin aɗin shi ke nan daga baya ko kun bi shi bai ƙara ba shi kenan yayi ya riga ku furta alhamza din da ke cikin ne a to shi ne abin bukata na'am jin mutum ke sallah da nan da jama'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sai an bada an yi ke wannan gudda jama'a Muhammad sallallahu alaihi ina jin ku da zara jiga jiga bismillah abin da aka bada nan duk yake gaba kana na ake maka da shi da suke cikin al'amuran su da Allah hadisi na 73 ne ku cewa idan liman bai ba to hadisi inna ma bi'a liman bai kuma bi'a da nabi cewa idan liman bai yi zarfin jilsatul istiraha eh, ba kuma za ta ba to yanzu da liman da ya gaba ba ba ka yi ba bukara ta da dawa haka dan mu gaba dan ba da an gaba daya yanzu misali mutum na bin liman ko don to liman bai gaba ba sai kuma ka tabbatar sunnar annabi dai bai taɓa yin sadalu ba za ka ko ba za ba haka ne akwai da suka gaba hujja da wannan cewa idan kana bin limani matukar da ya ji su kan istiraha ba ko ba za ba amma da ko biyan da za ka yi sallar ka tana nan dai idan ma ba ka yi koyi da wannan limamin da ke gaban ka ba ka yi koyi da limamin limamai din wanda ya zo da sallar gaba daya ko ba haka ba sallallahu alaihi wa sallam ko ko abin da yake koyi ne ga annabi ko da limamin ka na gaban ka gobe matakar kana da hadisi kan kan annabi yayin cikin sallah kai ko da hakan ya haifar maka da jinkirin liman yana kai kai kana zaune kin ai zaman da kai hadisi ne ba ka iya samu kila ga kun ya kai awa uku cikin tafiya ta kai babu ne na'am sai ne karin bayanin da kike nema na ce mai farla ba zai mu nazara ba a ba da ni bane ba ba ka taba jin wannan bare ba kina jama'a ina na so ka dace ba da ka ko a kai ba ka tsaya ka ji suna ce maka kuskuren je kai san bi in shekara na yanzu ina zuwa mai dubu da azumi bakwai ne gona ne ko faɗi Thank you. to ne na kuma karkashin wannan ne ne ba a tabbatar cewa ya yi na ta ta hari ko da na kawo wannan ana magana ne kan mai mai a masallaci ne na kawo wannan kaje ka na kawo shi amma ba magana da bin mai farin lazi ne na zila ba to me kenan to me kenan da ni zuwa bisin da kawai ya kan haka ci gaba hmm? na ka rinka sauraron abu yadda yake ka tabbatar cewa yanzu idan ka zo ne ruwa za ka mutu ka shi kuma da na da mutu ba da dole in tsare ke ko ba haka ba muna magana ne akan matsalar shin ya halatta dukkan masallacin da yake da riba mai rajibi a maine ta jami'i ko bai halatta ba sai muka ce an yi wa zama guda na biyu waɗansu na gani, ya halatta wajen suna gani ne ni na ce menene ni fahimta ta na ce ni a fahimta ta yi makaruhi ne saboda ne saboda ga kaza ga kaza ga kaza annabi ya ji da shi da sabon ko wata bukatu kafin su dawo a cikin garin Madina an riga an yi sallah duka ba musallaci an yi sallah bai tsaya ya ce su zo mai yuta ba sai ko kowa ya tafi gida shi zai sallar su cikin kan don kurada wa ai shi ne yanzu ke kare da ba mata abin da yake ba bai fahimci matsalai ba hmm. wa za ka haɗa su alaƙa wa za mu kulla alaƙa kenan da hadisin bukhari da ta kaddon min zambi da in tuka ne buka bayar masu hana amsa shi ko ai ba idan mun da abin da zai sa ka da mu karin bayani shine in ga dukkan karo da juna ko kuma kamar abin da hadisin ke tabbatarwa ya samu man da wanda aya ta tabbatar ko kaza mhm. to in tattali duka dawar ma kun hana ni abin da aya take cewa idan kun ne kun manyan laifukan da muka hana ku da nukaffir ankum sayyi'atikum za mu san kankare muku kurakuranku mhm. wani da sun kun mudu kalan karima mu shigar da ku mutuwa mai girma in kun ne sun cika ba'ira to za mu san kankare muku sayyi'at a fahimtar kamar yadda sayyi'at ana kananan zurbai kenan sayyi'at na nufin kananan zunubai kenan gaba ɗaya ko kuma anan ne kaɗai ke nufin kananan zunubai domin za mu yi cin mutum kada da ta ayar illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فدا من بسيئتي ko ba haka ba na Allah ta innal hasanati yujibuna sayyi'ati zalika zikra lil zakirin yanzu ba mu ɗauki sayyi'at kaba'ir kenan da ba su kai kaba'ir ba idan akwai malaman da suka ce haka kar ka damu duk abin da kike faɗa maka ba wai kare kuma kike yi ba wata wani hanya ne na wayarwa ka ba ba a ce ka ce dan wata rana za ka ji kuma kana karantarwa ka ce a ce ka saba ko ba ka ba yawa a ga misali idan muka ce sayyi'at shine wato kaba'ir kenan dan da yace nukaffir ankum sai in dubra kaba'ir ma kaba'ir ma sun hauna an nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare sayyi'at in kulli sajine kaba'ir za mu ne tanci sayyi'atikum wa yakun kuma da kalan karima in muka ɗauki tabi'a a matsayin kaza'ir to can da ji an ce in mun sanci kaba'ir za a shafe kaba'ir kaza'ir kenan to sai a zo a tambaye mu ma huwa al-hadd al-fasil bain al-kaba'ir wa al-kaza'ir menene kabira din menene kabira kaga ta'arifin kabira din da ta'arifin kabira zance da ne tsawon gaske sannan kuma نكفر أنكم سيئاتكم يجب كل يفسك بائرة باعة كانت وسيئات بالذين سيئات من يجب تزائر باعة يجب كل يفسك بائرة باعة كانت وسيئات يجب كل يفسك بائرة باعة تالي بنبادة كيفا يعني كبائنا جميل إذا مكتب سعر أولا من نكفر أنكم سيئاتكم سيئات كيف سيئات abin da zai nuna mana dukkan in da talibu kaba'ira ma sun hauna ne in kun ne sanci kaba'irin da ka hana ku kafir an ku ga ku kaba'ir sai mu san kare su to ai zai yi wa ka aikata kaba'ir ka aikata kaba'ir da gaba sai ka zuna kai ka ne sanci su duk haka sai a kan kare ne kaba'ir su kaba'ir sun yi wanda suna nan so gobe ciyawa ina fatan kun bayyana da ka ga inda ya yi suke shi yasa sai zan tuka da dama kan wannan musaffir an ko sai a tuku cewa ana nufin saza'ir ne ko ba saza'ir ba sannan mun ɗauka saza'ir din ne yaya za mu yi muhimmin ce tsakanin kabira da kabira wanda ni a fahimta ta zance mafi inganci wajen cewa kabira da ma'a kabira shi ne zancen da ke cewa la kabira ma'a tauba wa la kabira ma'a al-israf in dai mutum ya tuba to ba wani laifi da za a masa kabira ne ko da ma ya riga wani mutum kenan in ko mutum na tuba da da ko mun kankanta sai ya zo ne kabira ke ko mun kankanta sai in dai mutum ya duna tuba ya zama kabira dan mazalla ya kasance da gaske yi tuki ya kuma muhaqqaratud dhunub ko ne kan cikin kananan zunubai yake matsayin kananan zunubai kamar matsayin matafiya ne suke tafiya da shugaban su da yawa ayar guda su suka yaji bango a wani wuri suka ni ibadan da ba abinci babu sai shugaban yake kowane mutum ya tafi ya zo kawo ba abin da nake so sai kiran iske guda daya ko sanda daya kan banda guda ɗaya kira kan koko ne yake ka zo ya ba ɗaya da ya ɗauko ɗaya wanda da ɗauko za ka hada sai zan ita su guda shuni wanda suka dafa abinci su suka tafi shi ko haka ta zahir suke karuwa dan kankani kana ganin su ba komai wanda ya yi yau dan kankani kan kawo yau dan kankani kan kawo yau su su da su su zaune ko ba sai su yi tawa mutun al'amuran wallahi ba ka yi da cikin abubuwan da muke da iskali akan su akan wannan haddar fatin bayin sagira wal kabira na fi gadi yanzu da wannan zancen na cewa la kabira kamar istighfar wala kabir kuma al-israr na ce da wannan zancin na haddul Fati. to da ka gani kenan cewa da kafir an ko ya ya tuku ya uri da mar'in su bayan ya bar kaba'ir to kabira din ya zo ba ne ke ba da israr yake da sannan ta tabbata cewa kan kabira ce alai salan za a bishita amma kuma in yana iskin murari a kan ta to kuma su hawa ne dane kaba'ir sai zan to har yanzu lam yi tilka lam yi tilka kaba'ir ma nuhi an hajjin har yanzu ina ba da gwagwai da a kan wannan matsala wannan yana ce mana imam ibn qayyim ya tsawaita magana cikin madarij salikin yake amma shi bai fahimci abin da sai sosai ba gaskiya na taɓa karanta wannan magana ta ibn qayyim amma lokacin da ya so sun kusan shekaru tara da suka da haka yanzu ta zata ta za ta iya samu mun abin su sai amma maganar da kai tana da kyau wato wani ya nuna ana nazari kenan a cikin wannan shi ke karfafa mutum kwarin gwiwa madarajin sa mutum littafi ne ne gunar sayyid bayan manazir iyaka na gudu wa iyaka na sayyid kamar sharhi ne na wani littafi da wani sufi ya rubuta da jinan jiran wani hadisi ta ibn kofir ne yin sharhin to amma kuma akwai bayanai sosai da sosai kan akida da suluk da sifa amma gaskiya lissafi ne mai wata karfe duk da larabcin da ke cikin da sauki kwarai larabcin da ke cikin da san kwari ke da shi amma idan ka karanta abu baka fahimta ba karka janye maka kai kuma ne dawa don ne ka so goma ka gani duk ne ya sa da kai sai ka karu da wani abu da sama da mai mata farko haka ake wa lissafi saboda nufin mutane ibn al-qayyim ibn taymiya Eh, eh, da ma ko irin wannan da yake ba da ma uslubin su ba wai karan farko da ka zo ka taba karanta littafin za ka fahimta ba sai kana mu'amala da littafin ke da gobe sai ka ta iya yaran saboda suna da tsarin uslubi saboda yana yalwar ilimin da suke da shi wajen lokacin da suke rubutu kila mutum ya dace da wani yanayi na nasafi to kowane irin abu zai iya fitowa wani lokacin ya ke da yaran ba su tarkafa farkafa wani lokacin ban take ban take wani lokacin su da suke a hadisi tafsiri gaskiya ba inda ba ya shiga musamman ibn shari'a da ibn shari'a ya kamata talibi da ya zama lissafi an ce da ibn shari'a ibn shari'a ko ibn shari'a matukar tabbas na shi ne kar ma ya tsaya ya bata lokaci ya tsaya kawai ya tsaya da rayuwar kuma da ka kai shi lafiya da jinka a wannan daren duk yadda za a yi karanta mukaddimarsa ko ana hana za a karanta mukaddima in ka karanta muka sai ita mukaddima ya ce mabudin littafi ka san akan me ake wallafa littafi kuma sai ka zo faru da kanka da bokan tola da su za su ja hankalin ka ga duro da cikin su da lambar cewa za su yi na kaza zai magana kan kaza za su ga abin da suke da littafi ko mutum ya samu dama ya karanta ba, da ko bai samu dama ba wanda na mula zan haka sai ga mutum ya karanta amma littafin ibn tayyib da ibn tayyib yana da mutukar sau da halibi da ya zan fitar wata wata kawai ya ina ga dan gunga ina na'am eh da jiba da da wani gidi da ganin mutum mhm. idan suka ce ba za ka yi ba eh. shi ya danganci da kuma yawa take idan ya zanto a da sai take cikin bango wanda ake ado da ita da annabi na hana Aisha wannan lokacin da ta da ta kan kammala mana zan ya ko abin da kuke so idan ka zanto a da sai take cikin bango annabi ya na Aisha wannan amma da yake ta ce sai ce za ta yi wannan zanen gado da ita ko me ko kulo to kaga domin duk mai ko da an yi kulo da shi ya wulakanta wulakantar nan da yake yasa bai zanto ya zama sura irin wanda take ake ji mata koran ko an yi zo a kanta bai tsoroni ba ina fatan ka fahimta yau amma duk da haka duma yanzu su da hoto bai kamata mutum ya salla a kanta ba musamman hoton dan adam dan Allah ya kalli za su da hankalinka ko da ganye ne zai ga hankalin mutum mazala ta sallah mai zafi mai zane a cikin ko yin sallah yake da ta gudantar da shi barin sallah yana cewa sai ya ba da cewa a wani ina yadda waɗansu daga cikin malaman rikiya sun ce za ka yi masa in kana na zula na'am ba ku da wani alaƙa ya idan mutum ana kiran sallah ya shigo masallaci sai ya baka dama sai kare sunan yi na zula ba da wani alaƙa ba bai shigo wace idan fara na zula sabai ne ba kamar yadda muka faɗa tun rannan cewa shi an ka kiran sallah sai يحضر الشوف يجب أن تتحدي لي فأيسا أكيكول الظليفة ومرين بيضو مثل ما يقول ومرين بقاء فائدا تتواجد في فبدا سيد فرائم التي صرفته عن وجود إلى الانتباط أظن أن يصل الله مسيحيكا ما يمكن بيضو بقاء شيئا ويجي كوية زنجيبا من يوصل إيه فوقا لما أنسى مصدر أنك ركوكا بكم أبنا بيضا نعم ولا تختلفوا عليه ايه kajiba in mutum yi kuskure wani gani man a idan duka da kuskure duka da rikin sani ba komai kansa misali ka dago daga sujada tsammanin ka da yin ya dago bayan ka dago sai da shi yana nan sai ka da kanka sai ya dago sannan ka dago ya tabbata ga cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawo wata sujada cikin sujudun sallar sa sai wanda daga cikin sa, sahabbai yi tsammanin ko wani abu ne ya faru sai ya dago kansa yana dago kansa haka sai ya gato daga cikin jikokin annabi amma haka ko sai ya hau gidan bayan sa ya hau gidan bayan annabi to annabi ko ba sai ya dago don kai sahabi ya hau gidan bayan sa yana kan na wasa har sai da ya ji da wasan sa ya sauka sannan annabi ya dago wannan zaɓin da ya ɗago haka ya zuwa yaro a gidan bayan annabi sai sai ne da goshinsa da aka kammala sallah sai ya sahabe suka ce mun ka da wata sujada kuma da duk sauran da sallah ne ya faru sai ta kana ne ya yawo gadan bayana fa kuntu an ya kuwa na sajila sai ban so in zagular da shi ko in firgitar da shi ba sai kali ta sai da gama wannan hadisi na cikin da doji masu a da gaske na farko dai fa'ida ta farko a ce idan ka dago kafin mutum ya dago bisa kuskure hukuncin da shi ne ka tabi sai ka koma sannan na biyu ko babu komai a kanka ko kalli ko ba shi domin ko da maliki a yanin ce sahawul imam ya hamilahu ya sahawul mamul ya hamilahu imam illa in kuna in na tafi farida kaga ba komai a kanka ko kalli ko ba shi duk babu a wannan kenan sannan kuma abu na uku shi kansa hadisin na nuna mana idan malami yi wani abu ba kon abu ɗalibai na dama su tambaye su bin haka tun daga su amma ma da sai da su saboda wannan an daɗe sama da kowace su suka yi su suka tanta ba kamar malaman da ba sa son ka da su danne suke kana ba ko ba haka ba sannan kuma na hudu na nuna halaccin shiga yara masallaci ba a korin yara in sun zo masallaci akwai abisan da suke cewa wai jan rubutu biya na kuma kajirofi koriya da daga musulunci, ko a jiko ne marasa asali ba su da tushe daga manzan Allah su zara sallah asalin yara za su da za a kore su ba sai da abin tabbatar da su cewa ga da jini ya ake abin Da sannan in yara sun zama masallaci ko ba a ci a su a da su iya sahun wara ko yana za su iya sahun an ne ko ba a ci a yara a ne, ba a da jinsi da ke sahun yara a bayan inda ne ba da wani musa da irin wani hadisan da yi kai amma da ga hadisi ana yin sahu da yara zuwa bibi da take kun je karin jiya mun karanta wani za mu gani za a zo kan su da sahu cikin wannan littafin in sha Allah za mu gani kamar ya tuna da wato ranar juma'a hmm. idan ka zo sallah ranar juma'a ka zo masallaci da ruwan lokaci wannan an bar maka kofa a buɗe ka yi adadin raka'ar da kai badana haka hadisin annabi ya nuna ba a iya kan ce da raka'a biyu ko hudu ko nawa ko dari ta gaba ma ya halatta fa salla ma za Allah lahu an yusalli haka manzo Allah ya nuna a cikin hadisi ba ko ba ta gudu amma ta bayan juma'a idan ka je gida kuma sai ka kayan lafiya da ta'abi tambayoyin ku da za su kare ku ya ku ji haka ne kuma ka ce zan yi kuma da kai na da kallon kowa da kowa ba zai yi ba ba to nan ne eh ya halatta idan ko ba ka samu azhar ba kai jiki ko na ba ka zo masallaci ana la'akari ya halatta ka shiga da niyyar azhar da bi sallah ba komai idan an gama kuma kuka tashi ko da a kasance sai mu take da hankali ya ce ba za ka gani da tambayoyi ko eh da zuwa a ce ya ce ya ku yi insha Allah ba ka yi sai gobe sai gobe da Allah sai gobe